Sura 86. At-Tariq Danica Mekka 17 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha, milostivog, samilosnog Was-samai wat-Tariq Tako mi neba i danice وما أدراك ما الطارق a znaš li ti šta je danica النجم الثاقب zvijezda blistava إن كل نفس لما عليها حافظ nema čovjeka nad kojim neko ne bdije فلينظر الإنسان مما خلق nek čovjek pogleda od čega je stvoren خلق من ماء دافق ma'in dafiq stvoren je od tekućine koja se izbaci yakhruju min bayni sulbi wat-taraib koja između kičme i grudi izlazi innahu ala raj'ihi laqadir i on je zaista kadar da ga ponovo stvori onoga dana kada budu ispitivane savjesti kada čovjek ni snage ni branioca neće imati kada čovjek ni snage ذات الرجع i tako mi neba puna kiše والأرض ذات الصدع i zemlje koja se otvara kada rastinje nikne إنه لقول فصل Kur'an je doista govor koji rastavlja istinu od neistine وما هو بالهزل lakrdija nikakva on nije إنهم يكيدون كيدا oni se služe spletkama وأكيد كيدا a ja ih uništavam فمهل الكافرين أمهلهم رويدا Zato nevjernicima još vremena datni, još koji trenutak ih ostavi.